eh, ja era hora que es fes alguna cosa. Eh, nosaltres no reivindiquem res, l'únic que seguim treballant amb la, amb, la, amb la Fundació, que és protegir la cultura d'aquest país. És cert que l'Albert és un gran pintor. Hi ha gent que li agradarà i gent que no li agradarà. Hi ha gent que no sé què, que aquest és més important, que aquell és menys important. Però, i també el mercat de l'art és un gran dictador d'opinions. Però nosaltres hem de fugir d'això i dir que l'Albert forma part de aquest col·lectiu que va, va mantindre en uns anys molt difícils a Catalunya, no tan fàcils com ara, però molt difícils al moment que estaven ells fent el treball, i ara podem demostrar la seva obra d'aquí.